La historio pri la granda e mua milito de 1932 sonas tiel absurde, che oni povus pensi gin fabelo, sed gi vere ocasis. Ni iru al Australio en la fruae 1930a jaroi, dum la granda depresio. Multai ex soldatoi de la unua mond milito farigis farmistoi en occidenta Australio, cae penis cultivi triticon malgrau malfacilae condicioi. Quas autio ne suficius, aperis neatendita problemo. Decoi da miloi da emuoi, ne flugantai birdegoi, svarmis alla bienoi, cae comencis detruadi la cultivajoin. La farmistoi, tute sen esperai, petis helpon de la registaro. La solvo estis tiom necutima, che gieniris la historion cun rideto. La Australia registaro decidis sendi la armeon por batali contra la emuoi, quas autemus pri exterlanda invadanto. Yes, soldatoi cun machin pafiloi contra birdoi. Oni equipis malgrandan tachmenton per machin pafiloi cae miloi da cugloi, quasau por vera batalo. Oni attendis rapidan vencon de la homoi super la birdoi. La emuoi tamen ne capitulatis facile, montrigis rapide, che ili estas surprize lertae strategiistoi. Ciam la soldatoi unua foia ec pafis, La emuoi tui discurris en ciui directoi anstat auresti en granda amaso. La aro disfendigis en multain etain grupoin. Tiui plumae gerilanoe curis rapide. Emuoi povas atingigis quinde kilometroin hore, cae zigzagis por eviti kugloin. Ec ciam iu birdo estis trafita, gi ofte plu curis quasau neniu ocasis. Quasau gi havus cascitan cirason. Tia ruso, cae altenemo de la emuoi, signife malfaciligis la taskon de l'armeo. La comenza entusiasmo baldao malaperis. La milito dauris kelkain semainoin, sed la resulto estis ridindai. La sodatoi el miloin da cugloi, sed mortigis nur kelkain centoin da emue. Prescau neniom compare cun la amasego da birdoi. Ec improvisita provo persecuti emuoin per camioneto cun masin pafilo fiascis, char en tia veturilo sur malglatae voioi oni ne povis celi, ca la birdoe facile escapis. Post plurai tiae fiascoe, la registaro fine resignis ca nulligis la mission. Compreneble officiala capitulatso ne eblis, to fine la armeo retirigis, vencite de la emue. Oni poste scherzis che la solae homai vundo en la emua milito estis alla fiero de la armeo. Odiau la granda emua milito famas kiel unu el la plei absurdae militae fiascoi en la historio. Oni ofte mencias cin cun rideto. Australianoi et scherzas, che la sola milito cion ilia lando iam perdis, estis tiu contra la emuoi. Ci farigis bizarra anecdoto, pruvo che la realo povas esti pli stranga ol ficcio. Cia heredajo estas humura averto. Ne cion problemon oni povas solvi per machin pafilo. filo kai foje ech obstinai birdoi povas venki homan armeon.